Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի արևելյան ագնա ուղղությամբ հակառակորդը ձեռնարկել է դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձ։ ԼՂ-ի նախագահի մոտ քննարկվել են Արցախում կայանալիք համահայկական 7-րդ ամառային խաղերի կազմակերպման առնչվող հարցեր։ Շարունակվում են Վարդենիս Կարվաճար Մարտակերտ ավտոմայրուղու ասֆալտապատման աշխատանքները։ Ստեփանակերտի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնում բացվել է Արմատ ինժեներական լաբորատորիա։ Լեռնային Ղարաբաղը չի եղել, չկա, չի լինելու Բաքվի տիրապետության տակ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հուլիսի 7-ի լույս 8-ի գիշերը ժամը 3:20-ի սահմաններում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի արևելյան ագնա ուղությամբ հակառակորդը ձեռնարկել է դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի կանխարգելիչ գործողությունների արդյունքում հակառակորդի ներթափանցման փորձը ձախողվել է։ Բացի դիվերսիոններ թափանցման փորձից, հակառակորդը որոշ ուղղություններում խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը, կիրառելով տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի նախագահ Իշխան Զաքարյանին, Հայաստանի հանրապետության սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյանին ու երկու կառույցների մի խումբ ներկայացուցիչների։ Քննարկվել են 2017 թվականին Արցախում տեղի ունենալիք համահայկական 7-րդ համառային խաղերի կազմակերպման առնչվող հարցեր։ Բակո Սահակյանը կարևորել է համահայկական խաղերի անցկացումն Արցախում, մարզամշակութային կյանքի զարգացման եւ Հայաստան-Արցախ սփյուռք երամիասնության ամրապնման տեսանկյուններից, ընդգծելով, որ կարվի հնարավորը խաղերն ամենաբարձր մակարդակով կազմակերպելու ուղղությամբ։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ զրույցում Իշխան Զաքարյանը կարևորեց Արցախում համահայկական խաղերի անցկացումը։ Կարծում եմ Արցախում անցկացել է շատ ճիշտ գաղափարեր, այն առումով, որ համայնքական խաղերը ընդհանրապես ընթանում են Հայաստան Սփյուռք Արցախ երամիացության շրջանակներում։ Նախորդ երկու խաղերի ջահի վարման արարողություններ կանցկացրել Արցախում, Գանձասարում եւ Շուշիում։ Բացի այդ, անցյալ խաղերի ժամանակ մենք փնջային մրցումներ ենք անցկացրել Արցախում եւ երրորդը Արցախը մեր հայրենիքի անբաժանելի եւ կայուն մասն է, եւ համայկական խաղերը Արցախում անցկացնելը լավագույն գաղափարներից մեկն է եւ դրա համար ես շնորհակալ եմ մեր գործադիր մարմնի բոլոր անդամներին, ովքեր այդ որոշումը միաձայն կայացրեցին։ Այսօր Արցախի հանրապետության նախագահի հետ քննարկեցինք խնդիրները։ Իհարկե որոշակի դժվարություններ կան, որոշակի խնդիրներ կան, որ պետք է լուծվեն եւ կարծում եմ մենք առաջիկայում ունենք ժամանակը, որպեսզի բոլորը կարողանանք բերել լավ պատշաճ մակարդակի եւ համոզված եմ, որ ոչ միայն ամառային 7-րդ խաղերը, այլ 7-րդ խաղերի ավարտից հետո նաև 8-րդ խաղերն էլ ենք որոշելու անցկացնենք Արցախում եւ դրա համար մենք 7-րդ խաղերի ժամանակ կունենանք բոլոր անհրաժեշտ պայմանները, հատկապես մարզա բազաների հետ կապված, որովհետեւ այսօր մեր մարզաձևերի թիվը 17-ն է, իսկ սա նշանակում է, որ այս ընթացքում մենք առնվազն 8-10 լավ մարզա բազա պիտի կարողանանք պատրաստել Ստեփանակերտում, Շուշիում, Մարտակերտում, Հադրութում եւ Մարտունիում։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի նախաձեռնությամբ այսօր տեղի է ունեցել ԼՂՀ կառավարության օպերատիվ շտաբի գործնեայության հաշվետվության ներկայացումը։ Համաձայն որի այս տարվա ապրիլի սկզբին Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած քարորիա պատերազմից հետո օպերատիվ շտաբում ստացվել է 4 միլիարդ 562 միլիոն 175 հազար դրամ, որի 50%-ը հուլիսի 1-ի դրությամբ օգտագործվել է։ Հաշվետվությունը ներկայացրել է օպերատիվ շտաբի ղեկավար վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Կառավարության ղեկավարի խոսքով ստացված ոչ դրամական արժեքները գույքագրվել են կառավարության պահեսներում, բարենային ապրանքները համակարգվել են գյուղհիմնադրամի կառույցների, իսկ Իրային օգնությունը ներդրումային հիմնադրամի միջոցով։ Հաշվետվության համաձայն 100-ից ավել նոր մեքենա է տրամադրվել Պաշտպանության նախարարությանը, Փրկարար ծառայությանը, շտապօգնության կայաններին եւ պետական կառավարման համակարգերին, հիմնականում շրջանային։ Վարդենիս Կարվաճար Մարտակերտ ավտոմայրուղու կառուցման աշխատանքների երրորդ փուլն ընթացքի մեջ է։ Միջպետական ավտոճանապարհի 6.5-ից 18 կիլոմետր հատվածում այսօր մեկնարկում են հիմնանորոգման աշխատանքները։ Ծրագրի իրականացմանն ուղղվել են Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 2013-2014 թվականների հերոստամարաթոնների ընթացքում հավաքված գումարները շուրջ 120.5 կիլոմետր ճանապարհի մոտ 60 կիլոմետրի ասֆալտապատումն իրականացվել է նախորդ տարիներին։ Ծրագրի ավարտին կունենանք Արցախը Հայաստանին կապող երկրորդ գլխավոր մայրուղին։ Ավտոմայրուղու կառուցման աշխատանքներին հետևել են Արցախի քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանն ու Հայաստան համահայկական հիմնադրամի փոխտնօրեն Արարատ Խալղաթյանը։ Ըստ ճանապարհի կառուցման պատասխանատուների, Սոտքի Լեռնանցկից դեպի Շահումյանի շրջան ստուգողական ու վերահսկողական աշխատանքներ են իրականացրել։ Ձնհալքից ու Գառնասելավներից Սոտքի ոլորաններում որոշակի սողանքներ են եղել եւ այդ հատվածներում հենապատերի կառուցման ու այլ աշխատանքներ են տարվում։ Ավտոմայրուղու շինարարական աշխատանքների մասին քաղաքաշինության նախարարը մասնավորապես ասաց. Բոլոր հողային աշխատանքներն ավարտված են, ափապաշտպանիչ միջոցառումներն են ավարտված, հենապատերի կառուցման, մայթերի կառուցման եւ հիմնականում արդեն ընթանում են երթևեկելի մասի ասֆալտբետոնի ծածկի կառուցման աշխատանքները։ Աշխատանքները իրականացնում են հիմնականում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում գրանցված կապալարու կազմակերպություններ։ Սա նշանակում է, որ դրանով մենք ապահովում ենք նաև աշխատատեղերի բացում, դրանով նաև մենք ապահովում ենք մեր հարկային եկամուտները մեր պետական բյուջեում։ 3 հատվածում ունենք փալվածքներ, որը սողանքի եւ գրունտի ջրային գեր հակեսվածության նշան է եւ այդտեղ մեկ նախագծային կազմակերպությունը տվել ենք հանրարական մշակել միջոցառումների ցանկ, այդ միջոցառումները մշակված են եւ այսօրվա դրությամբ արդեն ընթանում են դրենաժային համագարկների կառուցման աշխատանքները Շարունակ մենք լրատվությունը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտն զգալի հնարավորությունների աշխարհ է, որն Արցախի համար օրեցօր ավելի հասանելի է դառնում։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Երեք Արցախի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնում տեղի ունեցավ Արմաթ ինժեներական լաբորատորիայի բացումը, որտեղ կարող են հաճախել 10 տարեկանից բարձր այն դեռահասներն ու պատանիները, ովքեր հետաքրքրված են ինժեներությամբ, ռոբոտաշինությամբ, ծրագրավորմամբ, մի խոսքով նորագույն տեխնոլոգիաներով։ Հատկանշական է, որ լաբորատորիան կահավորված է բացառապես հայկական արտադրության տեխնիկայով, երաչափ տպիչներով, ռոբոտաշինության հավաքածուներով ու համակարգիչներով։ Այն գործելու է անվճար հիմունքներով։ Այս հրաշալի նվերի հեղինակները ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների կենտրոնն ու Յուփոմ ընկերությունն են։ Ստեփանակերտում բացված լաբորատորիան հայաստանյան այս երկու կառույցների համագործակցության արդյունքում ծնված 131-րդ լաբորատորիան է։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների կենտրոնի փոխտնօրեն Հայկ Չոբանյանի խոսքով սա մի քայլ է հեռահար նպատակների հասնելու ճանապարհին։ Մենք մի կողմից բավականին հավակնոտ նպատակ ենք դրել մեր արչև 4 տարվա ընթացքում այսպիսի լաբորատորիաներ ունենալ Հայաստանի բոլոր համայնքներում, 4 տարվա ընթացքում մոտ 100.000 երեխա ունենալ, որոնք ներգրավված կլինեն այս լաբորատորիաներում, 4 տարի հետո երապատկել Հայաստանի տեխնոլոգիական ոլորտի ծավալները, 10 տարի հետո իսկապես աշխարհը փոխված է լինելու անճանաչելիորեն։ Եվ դա շոկ է լինելու ամբողջ հասարակության, ամբողջ մարդկության համար։ Մենք այսօր դնում ենք մի սել, որի ծիլերը ապահովելու աջակցելու են, որպեսզի մեր երեխաները ոչ միայն շոկի չենթարկվեն 10 տարի հետո, այլ իրենք զգան իրենց աշխարհում։ Այսօր մենք սկսում ենք մի գործընթաց, որը մեր երեխաներին ամենամրցունակն է դարձնելու 10-15 տարի հետո։ Իրենց ներդրումների համար տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտն ընտրած այս երկու ընկերություններում համոզված են, որ այն ոչ միայն շահութաբեր բիզնես է, այլև երկրի անվտանգության ու բարեկեցիկ ապագայի որոշակի երաշխիք։ Յուքոմ ընկերության գլխավոր տնօրեն Հայկ Եսայանը հավաստիացրեց, որ ընկերությունը շարունակելու է աջակցել Հայաստանում եւ Արցախում ինժեներական կրթությանը նպաստող ծրագրերին։ Դա շատ կարևոր է մեր երկրի համար, մեր ապագայի համար եւ այն լուծումները, որ այսօր մենք կարող ենք մեր երկրում ստեղծել, ինչու չստեղծել, այլ օգտվել այլ երկրների լուծումներից։ Կարծում եմ մի քանի տարի հետո մենք բոլորս կտեսնենք եւ ականատես կլինենք այն երեխաներին, այն միտքը, որ այդ երեխաները մեզ կտան եւ այն ներուժը, որ մենք ունենք, կօգտագործենք մեր երկրի բարեկեցության համար։ Արցախի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն հիմնադրամի տնօրեն Նարինե Աստատրյանը շնորհակալություն հայտնելով լաբորատորիայի նվիրատուներին, այն համոզմունքը հայտնեց, թե տարիներ հետո մենք կունենանք ինժեներական մտածողությամբ մի սերունդ, որը մեր երկրի տնտեսության բոլոր ոլորտներում էլ նորարարություն ու զարգացում է ապահովելու։ Դրանով մեր երեխաներին հնարավորություն ենք տալու բացահայտելու եւ զարգացնելու տաղանդը, ստեղծելու որակյալ մասնագետների մի հսկա բանակ, որը պետք է ապահովի Արցախի տնտեսական կտրուկ վերելքը աշխարի ամենանորարար եւ ամենաշահութաբեր ոլորտում։ Խոսելով առաջկա ծրագրերի մասին Հայկ Չոբանյանն ու Հայկ Եսայանը նշեցին, որ իրենց հայացքն ուղղելու են սահմանամերձ համայնքներին, որ เป զի Հայաստանում եւ Արցախում ապրող ոչ մի երեխա, առավել եւս սահմանամերձ գյուղերի երեխաները զրկված չլինեն ամենահավակնոտ բնակավարներում իրենց տաղանդը դրսևորելու հնարավորությունից։ Յուլիա Վանյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Վարշավայում հանդիպել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Ջեյմս Օրլիքի, Իգոր Պոպովի, Պիեր Անդրիոյի եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկի հետ։ Հանդիպան ընթացքում կողմերի կարծիքներ են փոխանակել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ։ Եթե Ադրբեջանն ուզում է իր դրոշը տեսնել Ստեփանակերտում, միայն մի տարբերակ ունի՝ ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը եւ դեսպանություն բացել այնտեղ։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը։ Անկախ նրանից Բաքվում ինչ հույսեր են փայփայում, թող հույսեր չփայփայեն։ Լեռնային Ղարաբաղը չի եղել, չկա, չի լինելու Բաքվի տիրապետության տակ։ Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի դրոշի տեղադրման մի տարբերակ կա։ Պաշտոնական Բաքուն ճանաչի պաշտոնական Ստեփանակերտը, բացի անկախ Արցախի հանրապետությունում Ադրբեջանի դեսպանություն եւ այլ երկրների դեսպանությունների նման իր գլխին կծածանվի իր երկրի դրոշը, ասել է Էդվարդ Շարմազանովը մարզասերների համար Ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականն աշխարհի 2018 թվականի առաջնության ընտրական փուլի նախաշեմին ընկերական հանդիպում կանցկացնի Չեխիայի հետ։ Խաղը կկայանա օգոստոսի 31-ին Բալզենում։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի հավաքականն աշխարհի առաջնության 2018-ի ընտրական փուլի առաջին խաղն անցկացնելու է սեպտեմբերի 4-ին Կոպենհագենում մրցելով դանիացիների հետ։ Մռնցքամարտի Հայաստանի հավաքականի անդամ 64 կիլոգրամ քաշային Հովանես Վաչկովը պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկների համար անցկացվող բարկանշային մրցաշարի կիսաեզրափակչում 3-0 առավելության հասավ ուկրաինացի Վլադիմիր Մատվիչուկի նկատմամբ եւ մտավ եզրափակիչ ապահովելով օլիմպիական խաղերի ուղեգիր։ Մրցաշարի քառորդ եզրափակում հայ բրանցկամարտիկն առավելության էր հասել Իռլանդիայի ներկայացուցիչ Պետեր Ռայմոնդ Մոյլետենի նկատմամբ։ Անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ այս մարզաձևում Հայաստանը ներկայանալու է 5 մարզիկով, իսկ ընդհանուր առմամբ այժմ Հայաստանն ունի 30 օլիմպիական ուղեգիր։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղտեղ հնարավոր է կարկուտ, վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է ուշքնացում 20-ից 25 մետր։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 15-ից 19 ցերեկը 26-ից 30 աստիճան։ Տակություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումն սպառված է։